mahsus sypat, bolanlygy üçin Allatagala näme şu ymmaty hemme ymmatlaryň içinde näme seçip-saýlap iň haýyrly ymmat etdi we näme sebäpden şu ymmata ýaňky zat mahsus sypat boldy, yzyndan aýtýar Allatagala, Tu'minune billah diýýär. Düşündiňmi? Siz Alla iman etýäňiz diýýär. Öňki ymmatlar hem iman etdi-de, imanyň hem derejesi bar. Ýagny şu ymmatyň imany öňki ymmatlaryň imany bilen deňäňde näme, Biziňki hemme ummatlaň imanyndan artyk gelýär. Şoň üçin Muhammet sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Siz iň iň soňky ummat ugradylmakda diýýär we iň birinji ummat jennete girmeklikde diýýär. Düşündiňmi? Musa, Isa, Ybrahym hemme pygamberleriň ummaty şu Muhammet ummatyndan öňde ötdi. Dogry dälmi? Emma olar öňde ötenem bolsa, biz iň soňky ummadam bolsak, jennete birinji girjek ummat näme? Biziň ummatymyz. Näme üçin Allah Taala bu Muhammet ummatyna beýle aýratynlygyny berdi? Siziň bu Muhammet ymmatynda beýleki ummatlardan aýratynlyklary bardyr. Şu aýratynlyklaryňyň biri näme? Haýry öwredişleri ýaly, şo babatda şerem öwretýärdi Muhammet ymmaty. Diňe haýry bilmeklik bilen çäklenenokdy, ýamanam bilýärdi. Düşündiňmi? We etýärdi gowyny we gaýtýardy näme, ýamandan. Şonuň üçin hem näme diýdi? Kuntum te'muruna näme? Kuntum haýra ummetin. Uhrijat lin-nasi ta'muruna bil ta'muruna bil ma'rufi we tenhawna anil munkeri we tu'minuna billah. Ýani näme üçin Muhammed ümmetine ýaňky häsiýet mahsus boldy? Sebäp diýseň siziň iman edişiňiz näme gaty gaýym diýýär Allatagala.